izan zaitezte. Gaur gabeko, narru irratxa Aurtengo azken programa duzu, eh? Dugu? 2008an izango dugun azkena. hurrengo bi asteetan, eh, bueno, hogeita lau bat, hogeita maika tokatzen baitira. Eta hori izango da, beraz, gure aitzakia datorren urtera arte agur esateko. Beraz, saietuko gara gorko programa berezia izaten. Espeziala. Espeziala spesiala. Eta berutasun hotz honetan eta aldaketen eta naste eta kaos guztia honen tartean, ba, une gozagarri bat ematen saiatuko gara. Bai ba, alaxe izatean saietuko gara, eta horretarako gogoratu, gurekin harremaretan jarri nahi ezkero, e, bidez berdina dituzutela, hoien artean gemelia dakagu, larrugorrikan arroba idatzi dezakezute, gemel.com. Eta bertan, e, bai, iritzirik, proposamenik, teksturik, nahi zuten agurekin kopartitu ezak eh? Eta zegiago daukagu. Facebooka dakagore bai, Facebooken hori propio dakagu. larru gorritan bilatuta enda eh, zazpi.fm gogoratu emisio zea aldatu degula. Frekuentzia. Hori da, lehengo eunda 6.zortzia, orain eunda zazpi.bian gaude frekuentzia maritimoan. Eta hori Facebook. Hori Facebooken, bai. Atxegin zait. Atxegin zait, gure lagun bilakatu eta gure berrien... Berri izan. Berri izango eh? <laughs> eta noski, betiko bidea, baduzu, eh? Esan duguna orain bertan, mendazazpi puntu pirena. Eta kiantiakun.com orrialdea ere bai. Bertan sartu eta eskubitara dagoen botoiari klikeman, Eta bertan, streaming zuzenean, deritzona, ba hori, irrati batetik entzungo bazenute bezala, entzun gara izango duzune, webunean bertan. Eta baitugu hainbat irratsaio eta hoien artean gure lehengo irratsaioak ere baita badaude entzuna izan ezkero, ba, biargo isian, edo mm. larun bat egabean, nahi dituzunean, pues, dituzue, bueno, pos, egin ditugu irratsaio guztiak, aurten egin egindako irratsaio guztiak, entzun alizateko. Ai. Urte bete dara magu. Horte bete, eh? Iaia horte bete. Mm da. Hene, hene, nostalgika jarriko gara edo. Bueno, bueno, bueno. Hueltan, hueltan, hola. Mm, irrati minez edo egon gabe. Ala izango da, bai. ikuste bi aste oso, ez dakit nik aguantatuko deun. Katxiz, eh? Gustura tortzen gara, ona, eta... Bai, eta, bueno, gogoratu ere gurekin arrebatan jarri nahi zero telefono bat agula. Ah, telefonua. Telefon hori, behatzi, lau iru, irubi, bi bost, bi iru. Errepikatu nola zen? bederatzi lau iru, iru bi, bi bost, bi iru. Ah, ba, horra deitu eta guk segituan hartuko dugu telefonoa. Eta, eta hori animatu, buentzutera. Animatu, ongi etorri eta prestatu zuen zentzumenak. Larru jan, hasi da. gure super introa. Eta esan behar dugu, gor, zeri buruz arituko garen izketan eh, gutxi gora bera, ez da? Ba bai, saietuko gara hemen, e... bueno, esan behar dugu ere, ibili garela bilatzen e, eh, seksualitateen inguruan da bizkate guberrien inguruan, ez dakit, berri erotikoak edo holako zerbait e, mm, ah, ba. artikulu bat, zerbait, eta ez apenas zer topatu, euskeraz bilatuz gero, erderaz bai, mm. erderaz mordo bat gero filtro inbarko genuk ez, baina euskeraz apenas, beraz, mm. dakit, akaso amendikan irratitikan eh, animatu nahi zaituztegu, gauzak idaztera euskeraz? Hori da, eta, bueno, zintzilik atzera. Ba, eta zintzilik e, ezagutzen dituzuen horrialdeak e, eh, guri ere bidalde. e, bueno, bidali itzakezue horiek gure e edo gure Facebookean zintzilikatu eta ala guk besteekin ere zabaldu ala izango ditugu, bera zuen kideek edo zuek egiten baditu zue, ez, e, seksualitatearen inguruko blogak euskaraz, testuak eta abar e, interneten, e, bueno, ba, zabaldu guri. Bai ba, eskerronez, e, bai, irakurri goitugu eta konpartitu nahi ditugulako. Hori da. Bueno, eta arain Marvin Gaye gure laguna dela azkeneko astian Nina Simon beintzat eh, aukeratu genuen ere bai. Mm. Gure laguntzaile apreziatua. Eta mentxe Ja, ja, ja. Eta, bueno, hemen egu gainen ainen ditugunez, pues... Txundak ere bat beteta geratzen dira. Ja. Hala, hala, saia, saia, gara bintzat. Gurekin, bueno, asko maiz dugu gospela ere. Soweto, Sudafrikatik datozen, datorn koro bat. Koroa? Koroa. Hemen entzun gai dugu. Kumbaya. Abestia. Abestia. Bazentzako? <laughs> Baia señor, izango da. Ba, kumbaya. Ene. <laughs> <laughs> Zentzako? Kumbaya. eta zertaz hitz eingo dizuegu, pues eh, bueno. Hola. bueno. <laughs> Ideiak oso garbi ditugu dako. Bueno, bai, baditugu, baditugu. Hemen, eh, parro de quería que do tota quería que maten de puta. <laughs> Esto vuelta maten. Es que azkeneko programa da ta ez dakigu, me luza tu ni baina. No la hartu edo no la edo... Ai, amacho. Eh, bai, zeingo dugu zere zeri buruz? Ba, pansexualitateari buruz hain zuzen. Pansexualitatea? Pansexualitatea. Oi zer dakago? Ogi tartekoa. Ama. Ai, ama. <laughs> Bueno, ba, horre azkenean, e, kon, bi kontzeptu landuko ditugu. Bat hori eta bestea beste bat. Eta horre moro zaituko ara izketan. Aha, Baita ere izketa egingo dugu, infidelitatea gizonezkoen, bueno, gizonezkoen infidelitatea ze motibo. Bai, eh, baita eh, emakumezkoan ere bai. Eta hori ze motibo egon leitezkeen azpitik, teoria bat. Eta emakumezkenean, e, ba berdin. Eta baita ere izketa egingo dugu biseksualitatearen inguruan eta gabonak eta bueno, erotismoa aipatu dugun bai. moduan horri buruz ere erituko gara Eta bai galdera bat, eh? Ze gertatzen da, eh? Esaten da egu berriak, ezagitze ondo pasatzea, familiak elkartu. Baina, bueno, gauza bada irudia, ez? Komunikabideek edo hautsan familia, eh? Hautxan. Irudi perfektu hori eh, askotan sartzen saietzen gaituzte, eh? Baina, ze puntura nio hori egia dan, e, ze puntura nio goxo goden gure familia artean, e, pozzi gaude, da. estresa da gago, no ez? Eta, bueno, ba, gaur bada, Australian e, topatu dugu estudio txiki bat indute, pixka oh, seksua eta, eta estres puntu oieke berritan, ba, nola, pa, nola le, ez? Eta nola den beharrezkoa, une horietan ere, ba, horrelako espazio erotiko sensualak. Seksualitatea gaboreta behar dugu larru horreka. Hemetxe musika kalitatekoa jarri dugu, kalitatezko soinuekin. <laughs> ez dugu es, erabat asmatu, baina bueno, bestiarekin espero dute eh, asmatuko dugula kalitate aldetik amintzat. Bueno, bitarten hemen kilin Me Softly abestiarekin. Jarrituko dugu gaurko beroa erotizatzen, seksualizatzen, with his fingers. gogoratu larru gorrikanen zaudela gaurko gauean larrugorrikan arroba gmail.com janjakun.com arroba gmail.com, softly Bueno, zer da pan panseksualitatea? Bokata berri bat? Pintxo erotikoen saia? Okindegiko seksualitatea? Finger, finger, behatzen arteko ogila? Oh, yeah. <laughs> ba, alaxe da. Pansexualitateari ere, omnisexualitatea deitzen zaio. Eta orientazio sexual bat Omnisexualitatea, op, omni, omnipresentzia jainkoare pansexuala da? Sexualitatea aler guztietan kontuar hartuta. Mm -hmm. Horren orientazioa, guk denok dugun orientazioa ditzateke. Eta ziur aski omnipresente hori ere barne ongo dela. Eta zer, zer dio, pansexualitatea, kontzeptuak? Bueno, ba, e, aipatzen du dagoela, pues, e, pixkat karakterizatua edo atrakzio estetikoarengatik edo romantikoarengatik edo seksualaren beste persona batzuenganako. E, berdin du bai e, generoak edo sexuak. Hau da, da ba, erakarpen bate sentzen duzunean, bai izan estetikoa, pues bere itxuragatik edo romantikoa, zuke egiten duzun idealaren idealarengatik edo sexuala, ez, atrakzio sexual horrengatik. Eta beraz pansexualak ditu daitezke erakarriak bai gizonezko, bai emakumezko, edo dikotomia horren barnean sartzen ez diren edo sentitzen ez diren personerekin ere ere baita. Eh, pues hori, masculino femenino horren barnean, ez? Orduan, pues dikotomia horretik at geratzen diren e, e, persona hoietaz dira eta beraiek ere ora kontsideratzen dira batzutan. Ah, ikusi Eta hmm? jarraitzen du esanez, eh, pansexualitatea dala eh, edo zein pertsona bere generoa, ah, bueno, bezein genero dakan pertsona, ez? Basatu? Ba, bere generotik at, hori da, zuko kontuan izan gabe, hori da, e, gaitasuna duena, persona hori maitatzeko. Maitatzeko, mm hori da. Hori da, pues beste persona hori berdin du bere generoa, bere seksua zein den, bere maitatzeko gaitasuna du da ikusten persona, eta personaz maite mintzen da, ez bera gizonezko edo makumezko izan maite esaten du edo maitatu. Bai, maitatzeko gaitasuna. Maitatzeko gaitasuna. Maitatzeko, bai. Beraz, neurri baten neu danok izan gaitezke pansexualak? Denak, esango nuke nik denok erala pansexualak eta gero batzuek gehiago beste gutxiago dakatela orientatua eta kulturalki eta sozialki eta instintiboki pues, eh, eramaten gaituela pues, bai alor batera edo bai bestera. Nik hori esango nuke. Mm -hmm. Eh, du, eh, pansexualentzako bereintzako sexua eta eta generoa kontzeptu hutsak direla. E, ez, ezakatenak e, posari, esan nahirik eta importantziarik ere ez. Azkenean posariek kontzeptuak e, diren eina, pos beraiek kontzeptuak beraien iztegitik e, pos, kentzen dituztela esango genuke ez da. Eta esaten mm. dute, pos, e, esolak, erakarriak izan daitezkeela, e, amaitasun mota moten ara maitasun mota desberdinen eh, maitasun mota desberdinetatik at. Hau da, eh, ez bakarrik eh, maitasun romantikoan edo pasiozko maitasunean, baizik eta bueno, alor desberdinetan, hortik kanpora izan daiteke bakarrik atrakzio bat. Ba, azkenean hori da pansexualitatea. Eh, bueno, baita ere hemen aipatzen du eh independentia dela, hori esan dugu eta bueno, pues, e, plano desberdin eh, romantikoetan, e, plano, plano romantiko desberdinetan, beste pasunengatik erakarriak izan daitezke, eta e, bueno, pasasitateak e, duen definizioa izango ditzateke personarekiko erakarpena edo gizakearen, gizakearen ganako erakarpena. Hau da, erakarri sentzen dara gizakien ganako. Bere orientazio sexuala, e, generoetan e, sartu gabe, e, persona mota batengatiko e, erakarpen nauki ezakete. Hori da jasaten duena. Eta ez dela kontzeptu metafisiko bat. Baizik eta pertsonen arteko atrakzio e, eh, utxa. Horrekin erlazioa duela. E, hori da. Esentzia, esentziareko atrakzioa. Eta, e, bueno, mera esaten du, persona batek bere burua konsideratu dezakela pansexuala, pues maitakorki beste e, e, beste dozen pertsonaren gana e, maita, maitea mori, mm, maitasuna sentzen duenean ez maite mina, baina maitasuna bai e, eta hori da pensa eta ne harretu agaratzen naiz zendik, e, bueno, puse ni hemen identifikatzen naiz ere eta eta egia da, pues hori gauza oso interesatea dara, definitzean eta irakurtzean e, bueno, ikustea ez, ni honekin zenbateraino identifikatzen naiz zenbateraino ulertzen dunik panseksualitatea edo edo, edo zer, zer da raroa, ez zer da ez dudana ulertzen, ez? Inkluso, ez? Hau dena esplikatu ondoren. Hm. Nei, alde batetik ba, ez dit askorik esaten. Zanet, hori, hori guztiari kontzeptua jartzea bastakit. Baina ez da kontzeptua jartzea ere, nik hemen ulertzen dut, e, kontzeptu berri bat sortzen dela, berria ez e, izatez baizik eta kontzeptuz soilik, eta kontzeutuari pues, betitik egon den goza bat dela, edo, edo egoera horri edo, eta egoera horri ditu dute pasasolitatea azkenean, ikusita, ikusi dutelako badagoela jende multzo bat, ez dela maite mintzen gizonezko ez, edo makumezko ez baizik eta pertsonaz. Eta orduan pertsonaz maite mintzen den persona horiek, beraien generoa eta hainbat modu eta maitasun motak alde batera utziz, erakarpen mota estetiko bat, romantiko, sexual bat edozein delakoa ere, personaren gana maite bintzen dira, ez emakumea delako, emakume eta horrek ematen dion ez zera horrekin maite mintzen delako, bere karakterrez aparte, baizik eta personak bere izatez, mm. bueno, ni ez naiz, ez nik ez dut nire buruan mugatuko, e, gur, neskak edo mutilak atxegin zaizkidan esatera, nik mundu guztia maite duelako, eta sensazio edo kontzeptu hori lantzen dugu gehiago, ez e, maitasun gizatia arrortatik edan di joana. Mhm. Seksualitatearekin edo horrekin lotuaz, esango nuke. Ba, Piskat orokorra ikustet nik. Bai, kontzeptua moduan orokorra da, ezta. Eta maite mintze hori... Bai. Mm, ja, bueno, atrakzion estetika, romantik... Maitatzea. Maitatzea, ez maite mintzea. Karo, horregatik, orduan, maite mintzea aldi bada ulertze kontzeptuan izena, baina ez bada ere, azkenen pertsona mm. guztiak mm. gara puntu horretan, ez? Mm -hmm. Ez da, efektiboki mm-hmm. bakoitzak ze gaitasun oze oztopo ditun maitatzeko edo, bueno, ze minak ditun, ez? Horrek mugatzen du baina nurri baten dana gera gai mundu guztia maite, maitatzeko, ez? Ez Bai, gai eh, bagera, e, Osaten hona ez augarri sentitzet, mm ba. Hori da, eta hori da, hemen esaten duena nik ere ulertzen den modu batean, e, azkenean kontzeptu bat, e, pues, jendak ere ulertzen, ezkera la makumeok izan ezkoz maite mintzen, eta, eta e, edo makume gaz, baizik eta pertsonetaz. Eta azkenean, pues, hori. Kontzeptu berri bat, atera dute, sortu dute, ezakite zenek atera duen zehazki ere, mhm. zein... Nundi atorren, eh, bueno, pues, eh, ez dakit ez, kontzeptu honen eh, iturria edo, baina, bueno, sexualidades desobedientes e, horri aldetik eh, jaso dugun artikulu bada, oso interesgarria, nire, nire ustez. Eta hori xe, zuekin ekarnatu dugu, ez dakit zuen e, iritzia zein den, ongi ulertu zuen hemena esan duguna, argi geratu <laughs> zaizuen. Bestela biatu zazue pansexualidad, eta bertan horren iguren idatzi dana, edo, bos, e, eh, eukiko zue? Edo, guri deitu, idatzi, e, diskutitu, zuen bai. opinio eman imeilez, e, eh, Facebookez, telefonoz, eta, bueno, ez, pues kontzeptu hau, e, ongi edo gaizki esplikatu dugun ezakit ere, guk hemen e, irakurri duguna pixka eta zaldu guretzako ere berria den gauza badalako. Hmm. esan, gauza, ondirik, bezit esan. Beraz, hortxe iritzia. Hori da. Eta, bueno, pues, pansexualitatea ez aparte, bisexualitatea ere badakagu. Eta bisexualitatea eta pansexualitatea arteko diferentzial izateke, pues, horixe, bisexualitatea dagoela orientatua e, maite ditut eta irakartzen dute gizanezkoek eta emakumezkoek. Eta pansexualitatearen barruan, e, isola aixola, persona hori transgeneroa den, e, emakumezko intersexuala den, e, gizonezko transexuala den, emakumezko transexuala den, e, emakumezko intersexuala den. Hau da, je, je, esango duke, mm, genitalak edo kanpotik eukiezaken e, bueno, nahasketa edo e, kontuan hartzen du. Eta beraz ez ditu definitzen hombre edo gizonezko transexualak, gizonezko bezala baizik eta gizonezko transexual, e, moduan. Nik uste dut hori igual kulturarki oraindik ere eragina duelako izango dela kontzeptua, zer azkenean bat barruti bali da emakume, esintzen bada emakume eta kanpotik ezko bali da e, eh, beak barrutik badaka etiketa sartu ere barruan, emakumezkoa dela. Orduan, hor ere gauza asko daude e, eh, detai, detai eta sartzen direnak, ez? Eta bakoitza zona bizi duen ere baita bere sexualitatea bai barrutik eta bai kanpotik, ez? Eta Nik orduan pan kontzeptu berri hau, nola baita esaterren ikusita, biseksualitatea mm, ez luke zentzuan dirik eukiko ez. Osa, barne sentituko nuke ere ez. Pan horren baitan, ez beste aukera horiek. Hori da. Beraz, e... Hori da, orain arte dagoena. Ez, biseksualitatea. Edo, bueno, biseksualitatea ez bere kontzeptuan, baizik eta heteroseksualitatea izan gortzateke, bueno, gizonezko tiki makumera, makumezko tiki gizonezkora, eh, edo homoa, emakumeetik emakumera, mm. gizonetik emakumera, gero bisexualitatea izango txateke nahasketa, bi, eh, bi generoak esango genuke eh, erakartzen daute, eta pasatatea generotik aratago duan gauza da. Generoa ez du kontuan hartzen, eta eta hartzen du kontuan persona, persona bera. Beraz, eh? genera baino sexua, ez? bisexualitatean. Ez du genero hartzen kontuan, ez du sexua hartzen kontuan. Sexua kontuta hartzen du, ez? Bisexualitatea ez dugu gizona eta emakumea, ez? Zago zaten femenino, maskulino edo... Hori, da, bueno, hori, hor, baina hor dago, pas, horri ere egiten dio kasu. Hau da, mm. ez izatea ez maskulino, femenino, oda, bai, bai generoan, eta baita ere sexualitatean. Hemen, aipatu dugun bezala. Bai, ni pixkate, hola, hausnarketa moduan, ez? Pixkate kontzeptu hauek eta kontzeptu munduan sartzen geanen, oaintxe, ezak, burura torri zaitea bihotzera kaso ere ez, ba, maitasune zitzeiten dugunen, no, seksua barne sartzen dugunen ere bai, afektibotasuna, o seksualitate bizitzeko bakoitzakan eran, ze beharrak agun ere indikan mugatzeko, ez, ez dakite, eh, kontzeptua jartzeko, ez, etero normatik atera nahi dugu, baina indikan ere muga jartzen jarritzen dugun horri baten, ez, Rumaz bidea den eh, muga jartzen jarraitzea, kontzeptua jartzen jarraitzea, edo guztiak nola baite e, eh, zekit, ez estrukturatzea, ez? Da, ba, bertze... Bai, polita da, eta niri pixka eta egit klik, zeren, zeren, karo, gu eskimetan bizi persona gara, karpetak egite ditugu gure buru barruan, edo egite ditugu kutsatxoak, edo, edo mundu edo nazakit, eta behar etiketak, behar ditugu eskimatizazioak, ditugu eta erabiltzen ditugu. E, nola egiten ditugun ja beste gauza bada, ze, ez e, zeren arabera sortzen ditugun goza horiek, Eta zertarako behar ditugu, ez? Zertarako behar Nundikan ditugu, behar ditugu, bai. Kontrolarako, eh, bai. jokatzen jakiteko eta play botoiari emateko, ez? Pertsona bat aurren mm. zakit ba. Eta izaki mugatuak garen ez berez, nik uste dut ere, noski, sesualitateak dakan pixu e, kristianok, religiotxu eta denarekin, horrek eta mugatuagoak gaude, mugatuagoak gaudela. Eta mugatasun horren barruan, espansiorako kontzeptua sartzea, neiri aberasgarri iruditzen zait. Zentzu hortatik ikusita aberasgarri iruditzen zait. E, eh, zuke batu duzun ikuspuntu horretatik ados, e, neko nuke ez, e, nik neko nuke bederen e, kontzeptuetan e, nasten eta galtzen izibiltzea, baina azkenean jandeak gauza gulertzeko ba, kontzeptu hauek e, lehenengo zabaldu behar dira, onartu eta gero behar bada ez, ezabatu ez. E, azkenean, bueno, pues badakagun ez etiketa bat, etiketa hori garbitu behar dugu, eta garbitzeko modua izan daiteke beste berri batzuk sartzea. Zuk aipatu bezala, biseksualitatea, bueno, pan honen barrean sartzea. Claro, nahi bez, kurioso egiten zaitez, kontutan okita ba, netzako seksualitatea zer eh, teorian, eh? bakoitza, pues, bueno, pues, bakoitza bere bizipenaka, ez? Netzako teorian sexualitatea bakoitzak seksualitate bat dauka, beraz, pertsona guztiok, Osa, gu hemen bi emakume gaude, eta zuek entzule, pues, euskal duten hortikan. Mio, hemen adibidez, bisexualitate mota daude ez? hori etiketatzea, bezakit neketxu egiten zait, ez? bai, pues, e, faktore komunak izango ditugu bi emakume izateagatik eta kaso heteroseksualitatean sartu gaitezke edo ez, segun noiz ba, biseksualitatean edo homoseksualitatean, euskal nun, baina askotan nik uste mm, askatasuna baino zenbaitetan eh, ez da gitor eh, rigidez zurruntasuna ekarri ere kontzeptu mm. kontzeptu batzuk hortik hortikan bai. botatzen bisitate bai. ausnarketa bai. bat, ez? Bai, bai, bai, bai, bai. Ba, hori, holako ausnarketa eh, politak e, ateratzen zaizkigu guri hemendikan eta bueno, zuekin erkaratu ditugu, ez dakite zuek gurekin e, hortan zabitzaten edo bueno, argi geratzen zaizkizuen hemen aipatuko gozak, eh ez dakit zuen, zuen, buruan, zuen pentsamendu horiek eh, jakitean neko genuke, e, esan bai. eh, bai. gurekin elkarra banatzea zuen usteak eta zuen hausnarpenak, mhm. hausnarketak. Eta horretarako, pues, bakazute Facebook eh, erabiltzeko aukera, larrugorrian jantzakun ondazazpi.bi bilatuta, e, edo, bueno, pues, baitare gemelia, bai? baina Facebooken jartzen bazue, pues tanok ikusteko aukera izango dugu. Ari Eta nahi ba, ez hori hori nahi, eta anonimotasun bat nahi hori mazue, pues gemelera idat eta guk zabalduko dugu. Gora gemela, larrugorritan, arroba Larrugorritan da biterekin, bukaera mai, larrugorritan. Eta hori xe. Hemen txegaude, ordu erdiakagu guendikan aurretikan, azkeneko programa dugu, aurtengoa bintzat, Eta oraindikan gauza asko zuekin konpartitzeko. Pam pam pam. Ya vino Rihanaren Diamanteak Hemen txea dituzu bi diamante puxka ah, ah, Eta hor txea ezagetan bakoitza Diamanten bruto Bai Ono bruto Baina diamante ziur. Eta hori, samarun, askotan esan dugu gu gizakiak somos eres inkompletos, ez? Kompletísimos. Kompletísimos. Inkompletos esaten dugu nahi bedurra matea izi behar du. Batzutan behar batzutan dirudi ez, beste pertsona bat o beste zerbait behar dugu kompletatzeko. Eta, bueno, zerratik ez, eh, esan, eh, zerbait eh, kompleto garela jaiotzetik. Osoak. Obetzera guazela, baina perfecto geala Eta horretarako eta horren omenez, ba, gure diamante, barruko diamanteak ateatzeko, ez hemen, ze? Abestia arbat. Abestia. Hortxe dikoa. Eta gure sexualitateak ere besteakin konpartitzen eh, osatzen dijualako, musio handi handi bat e, eh, bihatzen dugu hemendikan, e, entzuten gaituzten guztioi, momentu onak edota txarren zaudeten hoi. Mm, Garaiek ez dira oso oso errazak izaten ari guztientzako, beraz guk hemendikan maitasun handia bialdi nahi dugu. Tenerantzako, zain du. We're like diamonds. diamanteak bezala. Animalia gustoko ditugun, ez? Mikro garabia. Miau. Larru La, la, larru gorritxan. Miau. Eunda zazbi puntu bi. <laughs> bueno, eta jarretuko dugu aurrera, bestea beste pixka batekin lagunduz, eta, bueno, gabonetan, eh, gabonak eta seksualitatea. Sexualitatea eta gabonak. Eta beraztasuna eta diamonds, eta millions, eta gaur aberats gaude. Eh? Eta alia zenduzenak, abestia beskiniko dugu oraingoan. the love you give, it can't be replaced. See, no one else love me like you do. That's why I don't mind to spend my life with you. I wanna please you in any way I can. I wanna share my taraingoan e, eh, ikerketa batekin eh, jarriko gara. Australiak, eh, Australian egindako ikerketa batek, ala dio. Euneko irurogeita mazazpillak e, bueno, pertsuen, euneko irurogeita mazazpillak e, seksua praktikatzen du, egu berrietako estresa e, eh, alibietzeko. Ikusi zuen. Badirudi egu berriak e, eh, inusentea direla, ez da? E, eh, egun hona dia, txampaia dago, pastelitoak daude, turroiak, jakionak daukatenak, familia daukatenak, Baina, zer daka gaizki ba? Zer, zer, zer dago oker, eh, egu Mundu errealean alaxe diote e, egu jaiak, ez dira oporrak, estres, e, estresen, bueno, kampeonatu lehiaketa bat festeik ez. diskusioak, e, aurri indigestioak, resakak, erosketa konpultsiboak, eta poltsikotan zulo bat. Konpul. Ala, kusizue. Zuentzako zer dira eguberriak? guretzako bostanetik. Baina bai, higia da estres puntu hori badagola eta askotan bori, ba, ez behar bezala eh, asaltzen ez, ba, irudi, ezakit, mediatikotan. Gero azkenen bakoitza bere familiak alako, eta bere miseriak, eta bere onurak ere, bai? Eta nik uste, hasi ezkero... E, hausne hartzen ez, e, gabonak estresanteak diran edo ez, jende gehienak esango duela baietz. Ez dakit iruitzen zaite, eh, nire ustez. Ez dakit zergatik. Ni guzte gara jauetan, ez dakit igual... E... Erotzen gara. Erotzen gara baita. Eta konstienteki. <laughs> Erotzen gara eta kontrasteak gero gehiago sumatu daitezke lan ikustedez. Eh? Mm. Ez daukanak eta ez daukanak. Esan bardare gara jauetan, eh, indize hospitalizazio psikiatrikoen bueno, gorakada dagoela fetxa hauetan eta horrek ba zerbait eh, esan nahi du, ez? Hmm. Nun dago hor maitasuna, ez? Nun dago hor e, da gure gizartean, nola bizi dugu bakardadea, esklusioa, adikzioak, hori denakin inzik hartatzen da, ba, fitxa baliteke familiako beto egokitze horrekin, eta, eta bueno, pues laguntzea, eta beste batzukoa, ba, bueno, ba, ba ez, ez, da, eta jazta, mm. ez. Baina, aukera dago, bai, eh, asko estresatzeko edo asko goxatzeko ere, uh -huh. asko goxatzera gombidatu nahi zaituzte. gozar. Eta medikan esperimentu txiko bat eitea gombidatu nahi zaituztegu. Egun hauetan, ez dakite, eh, rato libre beren bat baldin badakago. Gombidatu nahi zaituztegu. <laughs> Nik behintzat egiten dudalako, eta esperientzia xelebrea da. Kalen gaudela, eh, hola, ora punta hoietan de eh, kompra kompulsiba. Eseri divertido. Eseri gaitezke banko baten, edo poliki-poliki paseatze jund da behiratuko dugu gure ingurua, ez? Ba. Jendearen eromena. Eromena, jendearen postasun efusibo, euforiko, mistrioniko hori, mm. E, edo ez? Edo, auskalo, bakoitzak ze, zer dakan ikusteko? Baina nahi bintzak gustatzen zaita, et egin zaitez, lasai jutia eta eta kontrastek ikustea batzutan ba, politia diat beste batzutan ba, pixkatu unki La Refresh. Surekin ES La Ruyana. Ah. la Larru eta korri korri eta larru joria ja jakun ere Ara, larrugorri txanen txan lagun Olentzeroren txibatoa, txibatoa. bueno, lehen komentatu dugun ikerketa horretan, Australiako ikerketa horretan esan berdu ere... Ausilan, down ai, under. Ai, ai, ai. seksua praktikatu, klaro, bera errexea da, bera orain udan daudelako. Ah, ah, tititia. Eh, eh, eh, eh, La rula la la la la la la la la. <laughs> Go go go go go go go go go. Bueno, eta esan guk hemen e, eh, Txantxakun irrate libren zaude, eta guk txantxakun irrate libre garen ez ezin dugu publizitaterik baina kaso kontra publizitatea, bai. Ah, ez <laughs> dakigu. bueno, guk publizitatea ez dugu egin nahi, baina bai bideo bat errekomendatu, aholkatu, bai. zabaldu. Justo, kontra publizitatearen bideo bat. Share it. Bote, bote, bote, Ez dakit telebista dakazu den, telebista eh. ikusi zuten, ez dakit zuen bizitza zer den, eh? baina telebista denok eta anuntziok, anuntziok ikusi zutenok. Badago bat, desigual deitzen da. Mm? Arropa oso politiak, ha? Ah? Eh! Ha! <laughs> Arropa politiak, ha? Ah? Eh! Baina... Baina, ase anuntzi jo, eh? Ase anuntzi jo. Bainak, bainak kazuelan esaten dut. Baina, ase anuntzi jo, eh? Araxe pentsatuko zuen Lara Newellek. Newell. Zerratikan ba, kristonen kontra anuntzia egin diolako. Uh! Eta Anunzio mm. anuntzio hortan egin behar dena da, irakurri azpia jartzen duna, saldi guztian, bueno, saldi jartzen du, bideo hortan, bideoa di eh, zehar, eta oso divertigarria da, gira esan. Bai, pixka subliminala berak e, eh, bliminala egiten du. Bli, bli, bli. Azpikoa egiten du, zu azpikoa. De subli a bli. hm? I de bli bueno, jakin eh, hau gure Facebook horri aldean zintzirikatu dugu, larro gorrian eh, horri Eta hortxe, ikusteko aukera dakazute, nahi zenez gero. Tengo un plan y plan bat. Lara Newell. Bailar en la la la la la la la la la <laughs> bideo ikusteko edo berak egin duen kontra bideo ikusteko badakizue eh. jarri YouTubeen tengo un plan Lara Lara o sea Lara Lara listo Pues claro que se por pues anuncio a vera eta Lara Newell eh, jarri eta tengo un plan. Eta bestela, gure Facebookean ikusiko duzu hor bide bat eskegita, eta bai. bertan erresago ikusializatzen dut. Erresina, eh, atxegin zaite man, gure lagun izan, eta gure harremana ja finkatuko dugu. Hori da, mm. eh, eta engantzatuko gara elkarrekin. Bai. Eh, sexualki, emozionalki, eh, romantikoki, mm, txaskiz filikoki, txaskiz morenitoskoki, eh, ah. zerrezukiz, koki, koki, koki, koki, bueno, eta hori xe. E, <laughs> txumba, txumba, txumba. Uno. <laughs> E, eta badugu, badugu, em, badugu, badugu. Badugu beste zerbait elkarratzeko zuekin ere, horren di bai. baitugu zi minutu horretik ere, eta bueno, mm -hmm. pues, eh, minutu bai. erdi batean, hemen txegara. komentatu feministaldia ospatu dela astebukaera honetan, pasadako astebukaeran, eta, bueno, pues, aukera izan dugu lan egoteko. Hori da, eta ama irutika, ama bostera izan zen feministaldia, bueno, ekitaldi e, festivala edo, eta, bueno, hor, larun batean e, goizez bai izan genuen e, txarlak izan genituen, Nerea Sancho izan zen, bertan esplikatuz emakume publikoaren lana, erramientak, e, komunikatzeko erramientak, e, espazio publikoetan nola diren azalduz. Eta, eta hori xe, e, bueno, modelo, sexualitate modeloak e, inovazio sozial hori izan zen, nerea Sancho egin zuena markatu, eta alena ipatutariko izan zen, irantzu barelak egindakoa. Berau periodista, eta nerea sesologo eta psikologa. Eta hori izan zen goizeko jarduna, atxaldean ere izan ziren jardun batzuk, proiektuen presentazio desberdinak izan ziren, eta gero gauean, gaueko bederatzietan, guau apuka ban taldea izan genuen, jotzen, eta gubertari izan ginen gozatzen. E, guau apuka ondoren izan zen... DJ Session. Oh, DJ Sessiona, emakume bat zen musika pentsatzen. DJ Zozaren eskutik zoza, bat ere zoza izan, izan etzena, egia esan. zoza. <laughs> Eta antxe ibili dantzan erruz, eta, eta bueno, zerbeza tartean edo, ba oso gustora pasatu genuela esan behar dugu. Eta, bueno, pues, eh, giro polita izan zela, eta oso divertigarria ere bai, eh, oso giro polita izan zen egia esan. Eta horixe xe, ez genuen eh, utzi nahi hau komentatu gabe, eta ia iaztu zaigu, Beraz, e, bueno, pues eskerrak eman, e, hau den antolatu duten dutenei, eta e, aurren ere, badakagun aukera, ba, bertan parte hartzeko ekitaldi bat edo bestean. Ba, eta animatu ba, olakoak e, eh, gehiagotan egiteko urtean zehar, ba, gehiagotan egiteko. Oh, hui. Yeah. Bueno, mai gaian galditu zaizkigu ba, fideltasunan inguruan e, komentari batzuk, artikulo bi, baina hori segurazki, ba, urrengo urtean, komentatu ditugula, e, eh, guberrien resakaren ostean. Eta gogan izan urrengo urtearen hasieran hau da, abenduaren, ai, barkatu abendua. Urtarriaren amabian, larumata, Eh, larrugorritxane, larrugorritxan bai, larrugorritxanek behala. Txantxakuneko festa mundiala! festa! Izango dugula, jareñon, edo gazte estena aretoan, ezagutzen ez duten ontzat jareño izena. Eta jareñon izango dela festa, urtero izaten den bezala, Festa Mundiala dago antolatua, beraz, bueno, pues prestizan, bai. agendan bai. reservatu egun hori, bai, buru bai, bai. eta gero bakizue izue adi bilizaitezte, sarrerekin eta hori dena, ez dakit badak igunean nola egingo den sarreren manaketa eta hori dena, esplikatuko dugu, baina, bueno, pues arira egon. Bai, bai, gogoratu egun horretan, e, larun bata da, amaika, amaika terdik aldea ziko da festa eta goizeko seiek arte izango da. Eta kristona bestiak inbukatuko dugu aurko irratxaioa, eta urtengo azken irratxaioa, ni flipatzen dut. <laughs> E, eta flipatuko dugu gehiago denak orain. <laughs> Gogoan izan, e, bueno, errepikapenak ostegunetan direla, gaueko barretik enamaiketara. Eta atorren asteetan, ba, errepikapenak entzunan izango dituzue. Eta, postakit zer gehiago esan, zer gehiago esan dezakegu. Amaiketan, ba, e, eh, emesutan irratxa joa atorkizu, eh? Ah, hori da, bai. Azkeneko ere bai, ez da? Ba, urtengo azkeneko dut, bai. Hori da. Eta, Izan dugu, ba. Nire aldetik musua handia handia handi bat, larrugorritian irratxa jokide guztioi. Nire aldetik musua handia handi bat, gogaratu e, honetan Santo seguna da dakagula, ondo ondo pasatzea, espero asko ligatzea eta ondo ligatzea mesedez, eh? urte bate pasa ezue gurekin zerbait ikasiko zutelakoan. <laughs> Espero dugu ikasiko zenatela. <laughs> Edo ez? E, ondo pasa zazue, gogoratu e, eh, asko kesatute mundu aukatzen dela ez, fetxauetan, baina guk emendikan ez dugu hori sinisten. E, aro aldaketa dator, e, mm. ez dakit, kontzientzia aldaketa bat, vibrazio aldaketa bat, eta pila jartzeko beste aukera bat dakagula. Horixe da. Hobeto maitatuko dugulakoan hobeto sexuatuko garelakoan. Tximo baio! Ekstasi! Ta ta ta! no! To to to! Esta be! Como yo! Toma, toma, toma, toma! Marakuia! Ondo ondo pasazazue, festak ere izango zute egun hauetan aurrea, urte zarrak, bakitza bere neurrira ospatuko dulako. Neurrian, zaindu zaitezte, eta osasunez egin eta amor amorioa asko maita zezu eh? asko foiatu eh? eta asko <laughs> erotizatu zaitezte Hala, ondo pasa! Aio, urren arte! Hoi! La Rugorria. Urte berrión eta aro berrión. Ush.